mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndakuramutse wowe uri gutega abiri radiyo isanganiro nongere ndaguha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango yayayaya muntu utumvira iyi sanganiro ahantu hatabwa imicafu iva mu mazu uraza kumva icyo abanyagihugu biyumvira kuri iyo micafu itabwaho aho na wowe uri kuratwumviriza wo kwibaza igituma iyo micafu itabwa aho itagenewe meri ya Bujumbura yo iri kwikora iki kugira iyo micafu itabwe aho yagenewe ibyo nibyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro ushikirizwa na christelle nizigama mihaye kanyanga akaba yamfashije gutororokanya amajwi ndaguhaye ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro mu za kino kiganiro tuje muri quartier Gisyo iri muri komine muha zone Kanyosha ahantu hari yarara hafumba umwotsi hari n'ikimanga usanga hariho abantu bariko barondera utwo batora kugira baje kudandaza nivyo bibabeshejeho baganira na Mihaye Kanyange turiko turimba dukara none muriko murarondera amakara hano hano ndabona ufise akantu kakaruzo uri kurimba none uyu munuko hano nta ngaruka mbibona ishobora kukugirira tubizi tubizi avuga ko iyo micafu iva mu mazu batanguye kuyisesaho kuva mu mwaka wa bibiri na cumi avuga ko bizohava bibatera indwara ziturutse ku isuku rike asaba abajejwe intwaro gukura iryo yarara kugira ritabwaho ryagenewe nawe nyine aganira na mihaye kanyange aha turi muri quartier gisyo iva muri komine muha muri zone kanyosha mbo iri muri karitsiye ubona iteye imbere cyane rwose mu mazu urabye inyubako zaho ukuntu zimeze dukwiye kugira kuvyimura kuko tumaze kubona muri iyo myaka cumi batangiye kubisesaho turabona yuko inyuma yaho hategereza kuzana ingaruka mbi yazo yabyo ingaruka mbi yabyo no kuvuga iki mu bantu bahaba no mu bantu ubona baza bavuga yuko bahakura ivyo bafungura cyangwa hirya no hino muguri kuraraba la majority y'abantu bahakorera n'abantu bashaka kugira ibibazo muga batabona mugabo yaba tutari twabahagarikije bamusanze imiduga myinshi cyane n'abantu bariko basesa bakuraho ibintu by'amayarara none mwebwe nk'ababaye ngaha hafi ya runo rumanga hafi ya rino yarara tubona ko habandanya haduga imyotsi ico mubona hari ingwara ingaruka mbi mubona zibi bintu n'izihe yaragerageje kuvuga yuko bategereza guhagarika ibijyanye n'iyarara baratanga na kominikasiyo masengero hanyuma icyo twagomba gusaba turangiza dusaba ababijejwe na cyane cyane musitanteri na shefu de zone wa zone kanyosha na musitanteri wa komine muha twe tugira ko dusaba igisagara cya bujumbura yuko bosaba uyu muntu wese yoba yahawe uruhusha rwo kura iyarara kayoya odasi ni umunyabigega mu ishyirahamwe bujumbura cleaning company ishyirahamwe riherutse kugira kugira amasezerano na meri ya Bujumbura yo gukura imicafu iva mu mazu mu gisagara ca Bujumbura asigura ko bagiraniye ayo masezerano kugira bakura imicafu maze igisagara gise neza aganira na Mihaye Kanyange amasezerano dufitaniye na meri ya Bujumbura nayo kugira igisagara kibe ciza ni kuvuga yuko dutegerezwa kugerageza kugira ngo igisagara kibe ciza kibe igifise isuku hanyuma mu byo twavuganye harimo gukura iyarara mu mamenaje cyangwa mu mazu mu ahantu abantu baba hama tukongera tugasukura amabarabara cyangwa ibibanza ibibanza by'aho abantu bashobora gukoranira eh, tukayakubura tukagira n'ibijyanye hajya usanga bafise nk'ibintu bimeze nk'amashugwe cyangwa usanga hateye ibyatsi tukaraba ingene tuza turahakora hagasa neza ego haniniya ayo niyo masezerano dufitaniye e, ku bijyanye no ku masoko e, murumva ko naho nyine ari ahantu abantu bakoranira e, murabona kenshi mukunda kubona ahantu hari amayara usanga barunzeho bajyaho ku masoko nyine bijya byose tuzobikora kandi ku bw'amasezerano dufitaniye na meri icyo kirimwo hanyuma nabo nyene bazogenda badushigikira mu buryo bwo kugenda barasansibiza n'abanyagihugu yego muravuze yuko ikibazo muzo mu masezerano mufise harimo ah, ugukura imicafu ah, mu ngo wanashaka ntiyari amasezerano na meri amenshi ntiyari amasezerano na meri ariko kandi sinzi ko hari n'igihe ryari rifitaniye amasezerano na meri eh, baragiye bashyira amayarara ahantu usanga hatara aho gushira amayarara kuko aho tuzi ngaha mu gihugu bashobora gushyira amayarara nk'aha uvuye ngaha mu gisagara cya bujumbura turazi ko hari eh, ahantu setemu yateguye kugira ngo bashobore gushyira amayarara abenshi rero basanga badashyiraho ayo mayarara ibyo twebwe tugiye kubisezerera mbega amasezerano mufitaniye na meri nayo ku mwanya ku kiringo kingana gute eh, amasezerano dufitaniye na meri nk'uko ayo masezerano abivuga ni amasezerano ari hagati yo gushika ku myaka ine ariko bashobora kongera ko n'ikindi kiringo mu gukura ubwo bucafu ngaho mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane mu mazu mbega muri izo ngo muri izo eh, ico mwita mamenage muri izo ngo hazotangwa amafaranga angana gute izo nzu zozo izo mpangu ayo eh, mamenage yoyo angana gute nkuko muri ko murabibaza ku bijyanye n'ingene izo ngo zingana eh, dufise turabye ku biharuro bya isitebu dufise ingo zingana ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu na mirongo itanu n'umunani eh, ariko ibyo birashobora kuba ari ibiharuro by'inzu zishobora kuba zirenga gatonya eh, ariko izo nizo turi ko turakoreramo iyo umuvuze ku ngo ni mu rupangu murasangaho amazu menshi mufata ayo muzorihisha nangahe muyarihisha ku rupangu cyangwa ku miryango eh, amahera tuzorihisha ni hagati y'igihumbi gushika ku bihumbi cumi na bitanu mu bijyanye n'ingo hanyuma rero aho bivana n'aho ariho eh, hanyuma ku bijyanye n'icyo dufata dufata ko ari urugo urugo rumwe no kuvuga mu majyamba make twofata nka mu gifaransa famiye canke menaje eh, niho ayo mahera tuyarihisha ni ukuvuga nko mu rupangu harashobora kuba hari nk'ifamiye zitatu canke zibiri canke zine muri icyo gihe ifamiye yose iririhira muri ibyo nyine byo gukura iyo micafu hariho twagiye tubona amashyirahamwe atandukanye yagiye ati imicafu aha ndavuga nka muri quartier gisiyo mugabo hariho na n'ahandi hagiye hashigwa ayo mayarara ku bwinshi avuga ko eh, igisagara cya bujumbura gihaye sosiyete bujumbura kiriningi company igikorwa cyo gukura amayarara mu ngo zose nahasigaye h'igisagara umva ahasigaye h'igisagara n'ibyo bashyize ngaho ayo yandi mashyirahamwe kumbure yahora akora yarunze ngaho eh, nabyo nyine birimwo ariko mu kubikorana nk'uko amasezerano ari tuzobanza tubivugane hamwe na meri na setemu kuko dufitaniye ayo masezerano hanyuma duheze duce tubikura bivanye n'ibyo twongeye kuvugana na nyabujya ari ibyononywe n'abahora bahakorera ugukura imicafu mu ngo eh, cyangwa ku masoko atandukanye ngaha mu gisagara cya bujumbura mbega iyo micafu he murakoze cyane iyo micafu turafitaniye amasezerano eh, hamwe n'igisata citwa Setem cyo mu gisagara cya bujumbura iyo micafu tuzoyijana aho bita mu buterere hasanzwe hari igice basanzwe bashyiramo imicafu meride bujumbura yateguye ikoresheje eh, iyo serivisi yayo yitwa setemu ego niyo tuzoyijana iyo micafu Maitre Jean Marie Vianney Nshimirimana avugira amashyirahamwe cumi n'umunani asanzwe afitaniye amasezerano na meri ya Bujumbura yo gusukura igisagara asigura ko amashyirahamwe avugira yari asanzwe akorana na meri ya Bujumbura mu gusukura igisagara agasaba abegwa n'icyo kibazo cy'isuku kuja inama n'ingingo kugira bashobore gutunganya ibijanye n'isuku mu gisagara ca Bujumbura twebwe tuvugira amashyirahamwe atari makeya asanzwe n'ubu ikijanye no gukora muri salubrite cyangwa ibyisuku noneho rero ayo mashirahamwe rimwe ryose ryaca rero rija ku kiviri kabikora gushikaho muri uyu mwaka wa bibiri na na cumi gatatu ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwahavuye bubona ko vyo bavyiza abegwa n'ico gikorwa bose ko boja hamwe bakagiranira amanama bagaheza rero bagakuramwo ibintu nyamukuru byokoregwa ko ari naho rero icyo gihe uh, eh, meri ya Bujumbura yaca ikoresha igikorwa cyo guhiganirwa isoko noneho naho rero aya mashyirahamwe nk'uko muhejeje kubivuga yarahavuye rero arahiganirwa iryo soko bikozwe n'igisaga n'ubuyobozi bw'igisaga cya bujumbura hisunzwe ibyasabwa nko kuba ari ishyirahamwe rifise registre de commerce rifise amakonti mu mabanke nimero d'identification fiscale aho twovuga n'ibikomeye cyane cyane nka dispositif ibikoresha imiduga ibintu bigenewe mwene ico gikorwa hamwe no kuversa no gushira kuri konti ya merikosiyo y'imiliyoni zibiri hama rero icyo gihe aya mashyirahamwe yacu yahavuye ahitwamwo muri menshi kugira ngo ashobore gukora iki gikorwa ari naho rero kuva icyo gihe twaca duhabwa inzandiko na meri ziduha zitwerekeza aho dukorera inzandiko zivuga amasezerano dufitananiye kuko meri yabifise ico twoyita role de regulateur hagati y'abagize abafise amabiro ingo uh, abo dusukurira mu birere vyabo hamwe natwege nyene amashira hamwe na meri ubwayo abajeje intwaro hamwe na setemu isanzwe ifise aho duca du, uh, duheza tugasuka iyo myavu eh, rero gushika uyu munsi ibi tumaze kuvyumva nk'intwitwi twari twayandikiye urwandiko ubuyobozi bwa mbere ya bujumbura ku itariki eh, mirongo ibiri na zine z'ukwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho twagira tuti haciye igihe kirekire kuko igihe twarungikwa ku rubuga meri yari yiyemeje ibintu bikuru bikuru nko kumenyesha bene gihugu kubasansibiriza Eh, kubasigurira akamaro k'igikorwa cy'isuku kugerageza gukorana natwe kuduherekeza kugira ngo utubazo tuno tundi twoja turayiyadukiza tuduha umurongo ibyo rero meri ntiyigeze ibikora eh ntigeze bikora kuko murabona ko rero kuri zigenekerezo uh, eh, kuri zitariki za kane kwezi kwa kane 2017 twahavuye tugira tuti oya reka dusabe tugiranira inama turabire hamwe iki gihe cyose kihaciye turabire hamwe ibyo no kungena iki gikorwa coshishikara kugenda neza ubuyobozi bwa meri bujumbura ntibwigeze butwishura kumbe rero tumwe twumva nk'indwitwi bitinda biba bibavyo ari naho ku itariki zitandatu z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twahavuye tukubitwa n'inkuba twumvise ikiganiro cy’umukuru wa meri bujumbura ndetse n'abamenyesha amakuru aho yamenyesha yuko uhereye uyu munsi hari ishirahamwe rishasha bisiko rigiye gukora igikorwa cyo gusukura igisagara cyose kandi ko abenegihugu bose babwirizwa gukorana n'iryo shyirahamwe. ubwa mbere hoho ibyo byari bihejeje gushikirizwa biteye ku biri n'amategeko iri shyirahamwe bisiko ni ishirahamwe riharanira inyungu si ishyirahamwe ryo gufasha byo gukora ibikorwa by'isuku eh, ribikora mu buryo bw'intererano cyangwa gufasha abenegihugu tuca dutangazwa n'ingene ubwa mbere ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura bwo twagiriza ngo igitumye aya mashyirahamwe yacu yohagarikwa ngo ni uko hariho ukugaragara ko gukora nabi kw'amashyirahamwe yacu ngo aho hari imicafu imwe y'imwe ayo mashyirahamwe yacu yaheze agashira aho bitari bigenewe kuko amasezerano dufitana ratomora neza ingene ishirahamwe ritabyigengejemwo neza rihagarara n'ingene bigenda ibyo rero ntibyabaye ntihabaye kuja inama n'ingingo bisiko n'ishirahamwe riharanira inyungu rica ryisunga itegeko riraba ivy'ubudandaji rigaheza kubahiriza itegeko rigenga rihwa ry'amakori aho rero ikigo oberi gitororokanya amakori kirafise ibyo gisaba ishyirahamwe ryose rikora iby'ubudandaji ibice mirongo itatu ku nyungu oberi irabikenera aha rero duca tugira amakenga mbega ibi bice mirongo itatu mbere izotora izosubirira oberi canke mbega iri shirahamwe rishasha rizoriha obere ryongere ririhe n'ubuyobozi bwa mbere aha tukabona yuko harimwo ibihushane narirya atanicigwa kigaragara cakozwe c'ubuhinga cerekana neza amanyungu igisagara ca Bujumbura nta bene gihugu bazogira amanyungu ubuyobozi bwa mbere buzogira kuko iki camakori nticofatwa nk'ikintu gikomeye cane gose rishirahamwe rishasha rizanye muravuze yuko musanzwe mukora ico gikorwa co gusukura igisagara ca Bujumbura ariko turabona ahantu hatandukanye aharunze imicafu mu masezerano mufitaniye na meri ni mujana imicafu uh, ku buterere hariya ku mubone mugahita ukabona ubucafu burunze ahantu hatandukanye bega eh, meri ya bujumbura ntiyoba ibagiriza uko novuga nti iryo kosa yuko tubona ubucafu butabwa ahatandukanye atari mu kibanza cyabigenewe nticoba ari kimwe mu byo mu byo bitumye rishyirahamwe rishasha rivuka aya mashyirahamwe yacu yarahawe yarerekejwe na meri ico twita affectation aho abwirizwa gukorera hariho uburere bwinshi cyane gose bw'iki gisagara ca Bujumbura butigeze buronka societe nimwe iherekezwa aho twobabwira nk'akarere eh, kantahangwa eh, imbere ya bibiri na na cumi gatatu hariho uh, umugambi wa setebe wo kuhafasha e, kugira ngo iby'imicafu hajya bigende neza ariko uwo mugambi ntiwashishikaye murabona n'ivyo twahavuye tuca tubamwo iby'imfashanyo ntibyaheza ngo bigume bigenda neza nk'ako ajya akarere kose nta shyirahamwe na rimwe ryakorerayo muca mwumva yuko abenegihugu imicafu ciba isanzaye ahariho hose mbandanya kandi nkaho mwoba mwarabonye imicafu si ukuvuga ko ari aya mashyirahamwe yacu yabihashitse oya ni ukuvuga ko hariho ibibazo bijyanye n'ikibanza cyo gusukamwo iyo micafu aho rero setemi nayo nyene ikiba ari umwe mu babazwa meri ikibigiramwo uruhara Amashyirahamwe abigiramwo uruhara abajeje intwaro babigiramwo uruhara murabona yuko hajya hose mubona hari imicafu hari ubuyobozi lokal hari eh, abajeje intwaro mu makarati abajeje intwaro mu buryo bwa zone abajeje intwaro mu buryo bw'ikomine yose mugabe ijya micafu mwarayihabonye ni ukuvuga ko iyo haba ari ishyirahamwe rimwe cyangwa iri n'irindi mu yacu ryakoze amakosa nkajya aya abo bajejwe intwaro baca bakora ibijyanye n'amategeko bafise n'uburenganzira bwo guhana abantu bakoze ibintu nk'ibyo wowe none muti kugira ngo igikorwa cy'isukura ngaha mu gisagara cya bujumbura kigende neza uyu munsi hari amashyirahamwe yanyu ko ari cumi n'umunani hari irindi shyirahamwe rivutse iyindi sosiyete ishyirahamwe rivutse kugira igikorwa cyisukura kigende neza nka mu gisagara ca Bujumbura mubona yuko hari hakwiye iki aha rero igikorwa ca mbere ni kicuko abegwa n'iki gisata Chisuku boss aho rero turavuga ubuyobozi bwa mbere turavuga ubuyobozi bwa setemi turavuga ubuyobozi bw'amashyirahamwe atandukanye harimo na bisiko kuko bisiko ibwirizwa kuja ku rubuga igahiganwa n'ayandi mashyirahamwe ikerekana ibyiza byabo igaheza igaterera ikaja hamwe n'abandi kugira ngo iki gisagara cacu kiyageyage eh bisiko ntiza ibanza gusenyura abandi bisiko niza ibanza kwigizayo abandi ahubwo ija hamwe n'abandi tugasha rero twese dukora twisunze amategeko ico nico kigira kabiri impande yo kuja inama n'ingingo haca hakurikira gukora twisunze amategeko ndakwibutse ko ikiganiro ari tahura utahuza abandi aho turi ko tukuyagira ibijyanye n'isuku muri meri ya bujumbura mu gihe hariho amashyirahamwe ajeje gutora imicafu iva mu mazu hamwe hamwe mu makaritsiye atandukanye haracibonekeza imicafu itabwa ku nkengero z'amabarabara yo mu gisagara cya bujumbura tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n’ibidukikije ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa avuga ko isuku mu gisagara ca bujumbura ryabarengeye mu gihe n'abantu batiyarara aho ritagenewe Ni muri iyo ntumbero meri ya Bujumbura yagiriraniye amasezerano na Bujumbura Cleaning Company ishyirahamwe risanzwe rikora ibyo gusukura kugira ikuri imicafu iva mu mazu kugira abantu bamenyere kugira imico myiza yo gukingira ibidukikije na cyane cyane mu kubahiriza kudata umucafu ariho hose ibyo rero bizoca ku nyigisho inyigisho nyinshi zizokorwa biciye mu maradiyo biciye mu masipoti biciye mu dukino kugira turabe yuko abarundi botahura ko isuku ari ya uh, k'igisagara ricawe birababaje uciye ahantu ugasanga umuntu avuye mu magaze atwaye beragiye kumena hagira iruhande ya elenike ari umuntu akuze aho bose birasaba ko haba inyigisho iyo nyigisho rero zizotunganywa ku buryo twibaza yuko abo bantu bataratahura bashobora kugira na puberi nawe zoba ziriho adafise izo nyigisho azoyica iruhande agenda agite mu ibarabara ibyo rero twibaza yuko nazo puberi zoba ziriho mbere twosanga aho kuzi gukora icyo gikorwa zikorwa bamwe bakanaziba kuko batazi akamaro kazo isuku turabona yuko hariho abantu bata umucafu hirya no hino twababwiye yuko ntacyo dukora tutisunze amategeko aha hariho amahadabu ajyanye n'abantu batazi batazabubahirije ibyo arabo bihagarika ku ibarabara atoka izonanira bahora babaha n'abandi bitatu bine bitanu ntibabikora ikindi ni uko tuzo kubakurikirana ku buryo ntibahave bata amasezerano bagize n'igisagara hanyuma ikindi natwebwe kizotworohera kubakurikirana no kubatora ubunenge ku buryo dushobora kubashyira kubahagarika kuko bataza bakurikije ibyo twabasanze. iciyongera ni uko n'igisagara kigiye kwihombokera mu mahera mu byo bazoba ariko barakora harimo abakozi bari bajeje salibirite muri meri bazoba bari ngaha bakurikirana kondabilite yabo ku buryo mu bice mirongo itatu ku kwezi mu mahera bazoba batoje zo kwinjira mu gisagara cya bujumbura iryo shirahamwe umenga ryitwa eh, bujumbura cleaning company ariko umenga baratanguye kwimenyekanisha igihe bazotangura twebwe twari hasigaye gusa ko tubivuga ku mugaragaro kugira ntihagire umuntu nta n'umwe dusanganye dufitanye amategeko kuva uno mu twari dusanganywe nta muntu afite kontra na meri tuhagaritse ko nta bariho n'abakora babikora ku ma initiative yabo nicyo gituma rero tuvuze tutireka twubahirize principe ya pollueur payer mu bisanzwe hajya na regidezo ajya amazi turiha ajya ameneka igisagara kijera yateza kuyaturiha kuko ataza konona yavuye iwabo numva rero izo n'izindi ntambwe twiga tugiye mu bindi bisagara kuko dusanga nyine ibisagara iyo sosiyete yaronse ubwo burenganzira inguvu twayihaye iyo sosiyete nitabishobora tuzoyiha ubundi azoba bishoboye ariko twibaza tweretse nyine badusiguriye nyine bazobikora ntitwobideha kuko ari ibijyanye ba mama bahora bakubura bazokorana n'iyo shyirahamwe ari ibijyanye na amberisima de bazokorana n'iryo shyirahamwe biri muri konvansiyo niba rero bemeye ibyo badashoboye tuzohava tubigaruka ko turabe ababishoboye kuko abishoboye si bake icyo rero tukaba twizeye yuko ata kibazo kizotera aho izotangurira twebwe twibaza yuko ubu ubu yoba yaritunganije konvansiyo yarasinywe hasigaye gusa yuko abenegihugu namwebwe wajeje intwaro namenyesha mumenya yuko